91.4 de l'FM. Molt bones famílies, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 251 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca aquesta edició 251 del programa de música combativa de Ràdio Trama, encara amb el programa 250 que ens van dedicar al nostre grup de suporters a la gent de, a la, gent de, de la casa. Com sempre, pre presentarem a la gent que avui ens acompanya als estudis de, de Radio Trama, que són unes quantes, ens han vingut a, a acompanyar molta gent, però el primer que presentarem és l'Elgio, el, l'Àlex, aquest company que, que li demanen dos anys per, per unes cançons. Què tal, guapo, com estàs? Hola, bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí, eh? A vosaltres per convidar. Merci. I, I també seguint amb la presentació de, de la taula, eh, tenim aquí el nostre reverendo Tecles, el que toca les tecles d'allò més bé i fa que funcionin aquestes màquines infernals. Què tal, bonic, com estàs? Ei, què passa, què passa? Pues molt, també molt content encara de, del programa de fa un parell de setmanetes del, que ens van regalar les, les suporters del Pim Pam Pum. Va ser brutal. I avui no parem de fer programes especials amb una entrevista que, que la portàvem perseguint fa força sí, temps. Sí, des d'abans de l'estiu, i tant. Continuem amb, amb la presentació, tenim avui aquí el mestre Palli i a la mestra Dayan, que ens han vingut a fer una visiteta així una mica... Bona tarda, com estem? Què tal? Hola, bona tarda. Molt bé, doncs aquí estem, començant, la, començant aquesta nova edició. I també directes des de Madrid, l'Esterilla, entre Madrid i Sabadell, i el Carlos de Núcleo Terco, que dius, guapo, com estem? Hola, bona tarda! Què tal, guapa, com estàs? Molt bé, molt bé, molt, bon, molt ben acompanyats i acompanyades, estem aquí al Pim Pam Pum. Esperem que, que us ho passeu molt bé amb aquesta edició 251. Per aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que barregem diversos estils musicals i que intentem, intentem sempre portar eh, cançons amb temàtiques polítiques i socials. El, el programa d'avui és un programa especial perquè tenim la presència de, de l'Àlex. Eh, comencem, a, eh, anem per, per feina, farem un programa amb una entrevista i amb cançons pròpies d'Elgio de, de Elgio, i, i després sonaran uns temes de, de la gent d'aquí de, del Pim Pam Pum. Això, serà, això és una miqueta el resum d'aquest programa i començant amb, amb aquesta edició 151, presentem a Elgio, té 22 anys, és raper d'aquí de Sabadell, de classe treballadora, i com dèiem abans, li demanen dos anys i un dia de presó per haver escrit cançons. Benvingut, guapo, com estàs? Hola, bona tarda. Què tal? Mira, començant amb l'entrevista, uh, la primera pregunta que, que se'ns ve al cap, que, que de fet buscant una miqueta amb la informació del cas que, que ens ocupa, del teu cas avui de repressió per part de l'estat espanyol, i un cas d'una gravetat extrema. Eh, volem saber què és el col·lectiu musical La Insurgència i quan es crea i quins són els seus objectius. Bueno, doncs el col·lectiu musical aquest, eh, La Insurgència, eh, és un projecte polític que neix fa uns cinc anyets aproximadament per part d'una iniciativa d'uns companys i companyes de Vigo, i bueno, és un col·lectiu que pretén aglutinar tota una sèrie d'artistes reivindicatius que fan bueno, de, de tot, no? rap, eh, música de qualsevol tipus, grafiti, eh, poesia, el que sigui. Eh, amb un objectiu eh, clarament això reivindicatiu, expressar una mica la realitat que pateix la classe treballadora i etc. Molt bé, Déu-n'hi-do, déu déu bona feina la, la que fa la gent de la insurgència. Eh, els casos repressius, Àlex, en l'àmbit artístic comencen a ser múltiples a l'estat espanyol. Per què creus que passa això? Bueno, jo crec que afegiria una mica, no és que sigui en l'àmbit artístic, sinó que és en l'àmbit artístic amb cert contingut social, amb cert contingut reivindicatiu. Cert. Perquè, bueno, eh, jo crec que això és una, és una cosa bàsica que passa en aquest estat, un estat repressor i feixista, i clar, persegueix a qualsevol dissidència, ja sigui música, ja sigui bueno, tot el que té amb la, a veure amb la reivindicatiu, com per exemple el nostre cas, que és un, érem érem un col·lectiu que ens basava una mica en fer consciència social, arribar a la gent a través de les nostres cancions crítiques i jo crec que aquest estat, que és un estat, eh, com he dit, repressor i que no garanteix ni els drets ni llibertats més bàsiques com és el tema de la llibertat d'expressió, eh, ens persegueix precisament per això, perquè falten aquests drets i llibertats. És així, és així. Volem escoltar-te, volem escoltar el primer tema que ens has portat. Ens el podries presentar una miqueta? Has portat avui tres temes? i tria, tria el que vulguis, tria vale. la mena. Doncs el primer tema se'n diu Hace falta. Jo crec que és una de les meves cançons, per així dir-ho, més punkis, amb més crítica, amb més frases eh, dures, per així dir-ho, i és una de les cançons, per mi, que més m'agraden. Hace falta. Hace falta. Així comença el pim-pam-pum. fum li Hacen falta scratches, hacen falta pintadas, hace falta gente que nos agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Hacen falta colectivos y organizaciones que trabajen al margen de sus instituciones. Hacen falta condiciones pero eh, también aquel que milita para que se den. Sé, las cosas no llegan solas, hacen falta comandos que empuñen las pistolas, hacen falta sogas, hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la policía, hacen falta las palabras, pero también hace falta muchos contenedores ardiendo. No son tiempos para ser tan bueno, y menos con los que nos están oprimiendo. Hace falta mucha formación, poca consideración con los que nos quitan todo. Necesitamos su compasión, respondamos con un robo, popo, bom, bom. Hacen falta charlas, hacen falta conciertos, hace falta arte comprometido con el pueblo, hacen falta más nazis muertos, también hace falta lluvia en este jodido desierto, hacen falta ideas, hablar en asambleas, hacen falta anti yankees como Norcorea, respeto a quien al Estado golpea, hacen falta machetes, pa'l que te babosea, hacen falta batallas y pequeñas luchas. Hacen falta menos rayas y muchas capuchas. Hace falta solidaridad y escupir la realidad independientemente del que te escucha. Hace falta mucha carne de grapo, a mucho facha, cucaracha, arrebatarles el mandato. En niñatos, signato y no tu flow barato. Hacen falta más canciones incitando al desacato. A ratos escapo de este jodido calvario y me doy cuenta de que para el puto cambio es necesario el odio revolucionario, sobre todo en cumplir lo reglamentario. Sobran reaccionarios, falta lucha contundente como a diario. Voluntarios hacen solidariamente. Sin miedo a que no se encierren, hace falta ser firme y consecuente como el R. lletres combativas aquí al Pim Pam Pum de la mà d'Elgio. de nhi ben guapa, ven guapa la cansó. déu nhi eh? No sé qui m'ha recordat eh, això, però em sona, em sona, sona molt bé. Jo li veig molt segell propi. O sigui, recorda però, però no recorda, és, és, bastant, és bastant ell. És, té té un, una forma de fer com molt peculiar, molt singular. A mi m'agrada molt. Bé, bé, bé. Molt, bon, molt bona per, per començar el programa. Gràcies, companys. No em referia tant a la forma de fer, sinó a la, a la veu en, en si, Ja. no? La, ah, a, a, bueno, Sí, sí. això sí, la veu greu... Sí, sí. Però bueno, seguim a, en l'entrevista, tot això ja arribarà. <laughs> eh, Explica'ns una mica el teu cas. Quines, quines cançons són les que l'estat espanyol utilitza per intentar engarjolar-te aquests dos anys? Bueno, doncs tot això comença l'any passat, al novembre, quan al sortir de la universitat em trobo dos policies esperant-me allà a la porta, sense saber el motiu ni res. Simplement em donen una citació judicial per per anar a declarar a l'Audiència Nacional i sense saber ni per què ni res. Però clar, el tema és que com pertanyia al col·lectiu aquest musical a la insurgència i a tothom, a cadascun dels membres, ens arriba la mateixa citació al mateix dia, la macrooperació aquesta que, que es dona, doncs ja deduïm una mica que és per la nostra activitat musical i tal. Llavors, eh, això anem a declarar, eh, per recomanacions vàries i tal ens neguem a declarar, o sigui, entrem a l'Audiència Nacional però ens neguem, i a, a base d'uns documents que ahir ens fan arribar ens donem compte de que se'ns acusa en aquell moment de tres delictes i tots per fer cançons i per pertànyer al col·lectiu musical. Els delictes eren l'altiment del terrorisme, associació il·lícita i incitació a l'odi contra les institucions de l'Estat. Vull dir que cada... El PAC. Amb... El PAC, sí, el, el PAC, PAC sí, sí. Vull dir, amb, una mica... Era, no hi havia precedents aquí a l'estat espanyol de que s'acusés a, a cap artista d'associació il·lícita, que és el típic delita, delicte que solen imposar a gent que milita en organitzacions armades i tal. Sí, I nosaltres, sí. com a col·lectiu musical, clar, ens va... O sigui, tot plegat ens va sorprendre molt, Col·lectiu però... musical terrorista, no sembla? Sí, sí, o sigui, era com que de dia cantàvem i per la nit sortíem a ficar bombes o coses d'aquestes, no? Llavors, aquests dos delictes, el d'incitació a l'odi contra les institucions de l'Estat i el d'associació il·lícita, més tard vam com prescriure i tal, i se'ns va quedar un, que és del qual se'ns acusa ara, que és el d'enaltiment del terrorisme, i pel qual ens demanen aquests dos anys i un dia de presó, 4.800 pavos de multa, 9 anys d'inhabilitació... Inhabilitació per què? Inhabilitació per exercir de funcionari, per exemple, per presentar-me a eleccions, vale. no puc ocupar car ca cap càrrec públic i tot això, ja. són 9 anys. 9 anys, eh? Joder. déu nhi -do. Déu pel, que, pel que preguntàveu de les lletres, eh, bueno, no, no van cap a cap cançó en concret, sinó cap a la nostra activitat musical en si, cap a la, les temàtiques que toquem i tot això. O sigui, no hi ha... Així no et diuen concretament tu has dit això i per tant incompleixes no sé quina llei... A la citació judicial, que o sigui, a la, a la petició de la Fiscalia dels dos anys sí que fiquen exemples de lletres, però després remarquen que és la nostra activitat musical en si pel que parlem, en general. No, o sigui, posen exemples, però no és... Per això, o sigui, que fort, no? És, és superfort perquè en realitat la vostra activitat musical és, és la que és, però, però hi, ha, hi ha grups que tenen activitats molt superiors, no? per dir-ho d'alguna manera. O sigui, si tu planteges el que canten qualsevol grup d'aquests que posem cada dia aquí al, al programa, no sé, Zapato i Cordón o, o Lágrimas de Sangre, quan, quantes vegades toquen? toquen un, o sigui, si és per l'activitat, L'activitat és que tu et posis a cantar davant de gent, interpreto jo, no, uh mhm. -huh. no que estiguis al teu local d'assaig o, que, o que estiguis escrivint. No, no pot ser il·legal que estiguis escrivint. Clar, eh, jo crec que el que persegueixen una mica és això, no? o sigui, que cantar davant de la gent i a més a més arribar a aquesta gent. I també que érem un col·lectiu eh, musical organitzat que ens solidaritzàvem amb casos, altres casos repressius, per exemple, amb preses i presos polítics de l'estat espanyol, que l'estat espanyol considera terroristes. Llavors, Va. en el moment que tu comences a parlar d'aquesta gent... Si recolzes, ho ets. Exacte, ja ho ets i et volen condemnar. És, és allò del todo zeta, no? Exacte. Sí, sí, és todo zeta. <laughs> O es grapo, en o este cas. grapo, todo... tot el mateix sac i, i pelante, eh? no tenen cap escrúpol. Eh, bueno, és que la segona part de la pregunta ja l'hem ja la teníem resposta, no? Sí, la segona sí. Um, quina és? Bueno, Perdó. això de com i quan eh, diuen que estàs encausat causa pel terrorisme. La següent, salto, Clar. no? Vale. Llavors, ara en quin moment judicial ens trobem? Clar, el que us explicava, no? Llavors van prescriure aquests dos delictes, va quedar el d'enaltiment del terrorisme i vam estar com molts mesos a espera d'una data de judici fins que fa dos dies, Arribat. el dimarts, va arribar la, la notificació per part de l'Audiència Nacional i ens citen a l'Audiència Nacional els dies 2 i 3 de novembre és a dir, d'aquí dues setmanes, ens donen només dues setmanes de temps per, per, per preparar-ho tot, per preparar el judici, contactar amb l'advocat, coordinar-nos amb ell... El viatge... El viatge, buscar allotjament, dues setmanes i, i en aquest moment estem ara mateix. déu nhi com ens tracten. I llavors, què, què s'ha fet per, fins ara per intentar defensar la teva innocència? Quins actes, concerts, xerrades o què, què s'ha fet? Bueno, arrel d'això Uh, el primer acte que es va fer, que va ser com gairebé immediat, um, va ser un acte que es va fer a l'Obrera, eh, vam portar alguns artistes, vam explicar els casos i tal, i una mica de xerrada i per aconseguir pasta. Arrel d'això neix un grup de suport aquí a Sabadell um, de, per part de bueno, gent que milita a l'esquerra independentista i tal, i els col·lectius propers, i bueno, això neix al grup de suport, intentem portar campanyes, s'han fet, fet eh, diverses xerrades de gent que ha, ens ha contactat, amb diversos concerts, el més gran i el més totxo considero que és a, el que es va fer a Badalona, amb No Callarem, que és una altra organització que neix com a resposta a aquests casos repressius, i fins ara això és el que s'ha anat fent una mica, campanya per les xarxes i comunicats i tal. Molt bé, doncs si, si et sembla bé, continuem amb una altra temilla per, per seguir amb aquest pim-pam-pum especial. Perfecte. Què ens tiraràs? Doncs aquest següent tema se'n diu Acto de Consciència i és una mica una crítica no, no sencera, però a tots aquests raperos no, que es contradiuen i que hablen, parlen de coses banals i que no, no tracten temes de socials i profuns, no, que considero que com el rap va néixer com això, doncs és una crítica a aquesta gent. I Actor tant. de consciència. Esto es el guío, cabrones. Yo, para rap resistencia. Óyelo, ah, ah. estás escuchando. Acto de conciencia. ¿Acto de qué? ¿De qué? De conciencia. ey hermano, acto de conciencia. Haz un puto acto de conciencia, yo. Estás escuchando. Acto de conciencia. ¿Acto de qué? ¿De qué? De conciencia. ey hermano, Acto de conciencia, hace un puto acto de conciencia, bro. Me resulta un poco contradictorio, nene Que hables de antifascismo y luego insultes a mujeres No tienes lo que me entretiene No lamo el culo a ricos Yo pienso en expropiar sus bienes El rap no, solo es flow y competición Es protesta revolucionaria, agitación Contra cultura, dar un poco de cordura Mostrar rabia sin perder nunca la ternura El rap cura como un buen viaje Mira qué estructuras, ya aún conservo mensaje. Hoy traje versos explosivos y también furiosos como Black Panthers en Estados Unidos. Y yo vete con tu rap vacilón. Lo complicado es darle sentido y mensaje al flow. No escribirlo primero que bien te quede. Es una puta mierda, por muy bien que te suene. Ella artistilla, dejémonos de engaños. Tus letras las mejora mi hermana de nueve años. Vaya baño, mejor te acompaña a tu casa y dejas de hacer daño con tu música a las masas. Vas a hacerme enfadar y al final vas a acabar como otros en Coyoacán. No hay nada que me haga más gracia, man, que lo de tres tristes troscos pican piedra en un gulag. Mira cómo me parto, ponle esto al rey a ver si le da un infarto. Estamos hartos de verlos intactos, cortarles la cabeza sería un pacífico acto. Oye, bro, vaya moñada de canción, con esa letra mejor tira para Eurovisión. Piensa por y para quién trabajas, yo por la revolución, tú por migajas. No están en rebajas mis ideales. Tú sigue haciéndote pajas mentales. Mira, chico, tú que dando rajas, más te vale seguir con tu taja y dejar esto a profesionales. Vale, radicales en esencia, porque respondemos a sus duros golpes con violencia. Piensa y déjate de absurdas creencias. Lo que más temen es que apoyes a la resistencia. Un acto de conciencia. Té mazarrangano per la vena... Gang, gang, gang, gang, Déu-n'hi-do, Elgio, eh, Déu com te les tires, tio. Joder, com pugeu els ànims aquí, eh? Eh, un dia d'aquests, avui no, eh, però un dia d'aquests has de venir per rapejar-nos, tio. Algú que cantaré, ens, ens, mola, ens mola molt això de, de fer programes especials amb música en directe, Clar que sí, clar aquí que sí. a la sala del costat queda força underground, la gent allà... ho abaix a la quartera que, on ara hi ha el teatre. Sí. Queda pendent, queda pendent. I tant que sí. Molt bé, si et sembla, seguim amb l'entrevista. Perfecte. Mira, d'aquí poc es fa un acte a la caserna ocupada de Sabella marcat en la campanya Plantem cara a l'Audiència Nacional. En què, consisteix, en què consisteix aquesta campanya? Doncs, com deia abans una mica, aquesta campanya és la que m'ha engegat el, el grup de suport arrel de saber la petició de la Fiscalia de, de, de dels dos anys i un dia i això consisteix una mica en organitzar actes, xerrades, fer difusió per les xarxes socials i, i bàsicament culmina així una mica en aquest acte del dissabte que es fa a la caserna i que bueno, també es farà això de xerrada, es faran concerts per la nit, vindran grups bastants, bastant guais i, qui ve? i això. Qui ve, qui ve? Ah, eh, doncs tenim el, el senyor Oca. Olé, tio que... Aquí som molt amics del senyor, sí. que el punxem de... cada, cada és, un assidu, és un assidu. <laughs> Eh, tenim a l'Espantinat Lula, que són bueno, unes companyes que, que, bueno, que em van passar el contacte i tal, són així un, ultrapunk, eh, ultrafeminista i tal, que estan superbé. Mira, pues... Eh, això ho hem el, de rascar per aquí. Els eh? hauríem de seguir la pista. <laughs> Després tenim els Pirats, Pirats Sound System... Home, i com... no fallen. <laughs> I com a últim tenim els companys de Cádiz, a Frac... Uau, que, olé, bolaco, bolaco. <laughs> I tu mateix, que també tiraràs uns temazos allà. I jo mateix. Clar que sí, doncs penya, no us perdeu el 21 d'octubre a partir de les 6 de la tarda a la Casana de Sabel, l'acte Sabel contra l'Audiència Nacional, organitzat per No Callarem. Seguim amb l'entrevista? Mira, com esperes que resolgui el teu cas? Quin futur creus que t'espera? Bueno, doncs considerant així una mica tot el que ha passat últimament a l'estat espanyol en aquests casos i en d'altres, eh, gaire optimista no puc ser, això sent una mica sincer, no? Perquè, bueno, si som conscients que vivim en un estat opressor feixista en el qual no hi ha drets com el de la llibertat d'expressió, si en fas ús d'ella, evidentment, eh, tindrà les seves conseqüències. I jo crec que una mica els tiros aniran per aquí. O sigui, l'absolució crec que és difícil, s'ha de reivindicar, tot i així, però veient els casos de Baltonic, els casos de mm. Pablo Hace, eh, Hassel i, i més, clar, la condemna al final hi és i bueno, s'haurà d'imaginar qualsevol escenari. Va. Des, a, atenció, al Palli fent la seva funció social. Aquí. El, el Palli arriba amb cervejetes fresques, ja sabeu que aquí al Pim Pam Pum ens donem a tort i a dret, però bueno, és, és així. Gràcies. Continuem amb l'entrevista, no ens n'anem de, de, de l'Elgio i del seu cas. Eh, per acabar aquest tercer bloc de, de, de l'entrevista, després de viure el que has viscut i estàs vivint, quina és l'experiència de vida que en treus de tot plegat? Quina és la conclusió que en treus, Sergio? Doncs hi ha una cosa que em fa reflexionar molt i és que abans de que passés tot això de l'Audiència Nacional, nosaltres com a col·lectiu musical eh, denunciàvem molt precisament la falta de llibertat d'expressió, d'altres casos, la repressió de l'estat espanyol i tot això, no? I una de les experiències que trec és que em reafirma. Vull dir, tot allò que denunciava m'està passant ara a mi i és com que, cony, és cert, és que no hi ha llibertat d'expressió, és que hi ha un estat de merda és així. i em dona més arguments i més motius per seguir lluitant, per seguir fent cançons, per sortir als carrers i, i, bueno, i seguir lluitant. I tant que sí, davant la repressió sempre trobaran la solidaritat dels pobles, clar que sí. És una mica allò de que si no et mous no notes les cadenes, no? A la sí. que intentes exercir la teva llibertat d'expressió, no, no per dir avui he menjat un donut i publicar-ho al Facebook, sí. que això no és llibertat d'expressió com a tal, <laughs> Exacte. sinó fer sentir el que tu penses de veritat, no? amb coses importants que van tan malament en aquest món. Quan intentes tocar aquests temes, sigui apoyant a altres casos o sigui tu mateix dient Val, la teva, tu va anar per tu sense, sense miraments. És així, és així. Uh mm. -huh. Tenim un estat de merda que ens, que ens reprimeix i ens opressiona. Uh, anem amb més música, anem, anem amb més música combativa, el tercer dels temes que, que portava l'Àlex. Quin tema portes ara? Doncs aquest eh, se'n diu Un poco de todo i és un tema que bueno, em vaig escriure un dia molt random, tornant de Madrid, a fer un concert amb la gent de la insurgència, el Baltònic i y eso, una mica després de tot total que va a de Audiencia Nacional, eh, nacional ideas varias venga, ah, ah. Esto es el guio cabrones. Una vez más. Una vez más, hermano. Ideales por encima del jodido ego. Letras combativas, yo a la censura me niego. Aspiro a ser algo más que un sumiso borrego. Mis letras son armas y orgulloso las despliego. Ideales por encima del jodido ego. Letras combativas, yo a la censura me niego. Aspiro a ser algo más que un sumiso borrego. Mis letras son armas y orgulloso las despliego. por mí por escribir esto es así como con Franco. Si nos detienen por solidarios es que hemos dado en el blanco. Nada me invento, esto lo siento, la mordaza me arranco. Por decir alto y claro que tarde o temprano van a de sus bancos. Esto es lo que me toca, esto es lo que yo quiero. No me arrepiento ni te imaginas cuánta rabia almaceno. No hay freno, pese a la trena, pijos con mis textos alteran. No ven tan duras mis letras que no tiene nada en la nevera. Tengo dudas en mi cabeza, así que conté este me jueza. Porque persiga raperos y a quien empuja a la pobreza. Nos interesa, ¿verdad? Puta vergüenza me da. Como un Tarajal, guardia civil, asesinos con total impunidad. Al puto gulag, trabajos forzados, palos desalmados. La reinserción para el obrero que ha sido manipulado. La traición es algo grave y se paga caro. Lo supo bien Ramón Mercadé con un piolet en la mano. Et volia preguntar una cosa que està fora de l'entrevista, però d'on treus aquestes bases, tio? Com, com, te, com te les busques? Vale, la majoria de les bases són d'ús lliure, d'aquestes d'internet i tal. Aquesta en concret, de fet, no, és del Dr. Dri, però bueno, que com tampoc en trec profit i no en trec pasta, no crec que li importi gaire. <laughs> I, i a nivell musical, què, què tens perquè podem escoltar-te? Doncs tinc un canal al YouTube que se'm diu AK Elgio i després al canal de la Insurgència hi ha bastants temes meus, videoclips i tal, i se'n pot trobar. Molt bé, molt bé. Pues sí, això ja per acabar, quines vies tenim per trobar-te? Gru xarxes, grups de suport i... Tant a nivell musical com a nivell de, del cas que, de reparació mm -hmm. que estàs patint. A nivell musical el que acabo de dir i després xarxes jo només tinc Facebook. Al Facebook si em busqueu per Alex Nikolaev el guió i em podeu trobar. I si no, també pel grup de suport El Guió, que és el, el canal pel qual fem tota aquesta difusió, pel meu cas i tal, també. Molt bé. Molt bé. I com podem mostrar-te la nostra solidaritat? Com pot la gent que ens escolta posar el seu granet d'arena per, per la causa? Doncs, clar, així, en coses concretes és una mica difícil, no? Però el primer suposo que té a veure una mica amb la difusió del cas, parlar-ho no, al boca a boca amb la gent, eh, si estàs a una ocupa, tens un cas al porai, doncs convidar-me a fer aquest tipus de coses, no? com s'estan fent aquí. I bàsicament això, no? Eh, clar, de cara al dissabte, a mi el que m'interessa una mica ara és que vingui la gent el, el dissabte a l'acte, que hi ha a la caserna. Que no hi falti ningú. Exacte, però bueno, bàsicament això, el tema difusió, el tema de fer, fer xerrades i exp expandir aquest cas. No? Molt bé. Ja? No? O sí. alguna, tenim alguna... Bueno, donar-li les gràcies per ser aquí a, a, als estudis de Can Capablanca, als estudis de Trama, per estar amb nosaltres, per haver-nos uh. acostat la seva realitat. Uh, estarem darrere d'ell, evidentment, uh, mostrant la nostra solidaritat com a, com a programa i a nivell individual i això, i que moltes gràcies per ser aquí, que, que ara continuarem amb el programa Sí, ara s'acaba l'entrevista, però comença eh, el clàssic pim-pam-pum, no? En format clàssic i pots quedar aquí amb nosaltres i, tant i sí, compartir clar, la... I, i tant que sí. Clar que sí. sempre que vulguis eh, entrar en micro, sense problemes, com si estiguessis a casa teva. Perfecte. Vale, guapo? Així. Mira, doncs si això que dèiem, continuem amb el Pim Pam Pum, continua aquesta edició 251, programa especial amb, amb el guió i, i amb música combativa com la que segueix a continuació. Eh, em sembla que em toca a mi. Sí? Sí, tu sí, mateix. Per, per exemple. No hem parlat avui, eh, que no? Això. No hem parlat gaire, però mira, <laughs> us porto un tema de Fermín Muguruza. És un, és un tema que a més us porto amb un text, us daré encara més xapa perquè porto una carta que va escriure no fa gaire el, el Fermín i diu així El 8 de març d'enguany, tot just instal·lat a Sant Andreu, vaig assistir a l'esdeveniment Veus contra el masclisme que, organitz, que havia organitzat l'Ateneu l'Harmonia. La meva sorpresa i la meva emoció van ser majúscules en veure que l'acte començava amb la cançó de Josean Archer i Miquel Laboa, Choria Chori. A Chori cantada en euskera pel grup Marala, que són la Paula Giberga, la Selma Coll i la Clara Fiol. Com tenia a la meva disposició un espai a la fàbrica de creació Fabre Coats, vaig decidir escriure la meva primera cançó en català acompanyat eh, pel grup The Suicide, The Suicide of Western Culture i enregistrar-la allà mateix. Vaig decidir també convidar l'Esmeralda perquè fessin la introducció amb el Chori a i eh, a la, a la lletra menciono grups que han format part del meu bagatge musical vital per apropar-me a Catalunya, Lluís i Inadaptats o Cop. Parlo també del poble de Sant Andreu que em va acollir durant quatre mesos, que va durar la, resis, la residència i la lluita contra el totalitarisme que representa la Fabra i Coats, abans una factoria de resistència i ara com a cultura viva contra la ignorància. En aquests dies d'indignació, però també d'il·lusió i solidaritat, som conscients que els moments d'urgència també necessiten cançons, i aquesta és una d'elles. Von mir mal vermin. Egoa che Anónimo Guruza eta Suicide of Western Culture i l'Esmerala, Barcelona, Sant Andreu, tema zarrangano... Cantant en català, eh? Sí, la primera íntegra en català que ens fa el Fermín, i sí, sí que és veritat que li fot i rollete de lletres de cop, d'inatats, del llac, bueno, bé, bé. Bé, bé, bé. La vaig escoltar vaig dir, bueno, és un, és un jefe, passarà pel pim-pam-pum. Clar que sí. Moltes gràcies al Fermín, home. Tu què? Tu en què comences la teva, la teva tirada de cançons? A mi m'has deixat una mica descol·locat, eh? perquè després bueno. dels temacles del company ja. i això que t'has tirat tu ara... Era una mica post. Una mica... <laughs> Era una mica post. És que aquí... Tu per cert, en... no ho hem dit, no hi ha l'Eric i no hi ha el Manolo. Ei, Som uns merdes. Manolo, és una mica post, però no havien ni tan sols dit que avui ens falten dos de, de les potes de, del pim-pam-pum, que en són quatre. Pues doncs avui anem mig coixos perquè ens falta el Manolo i l'Eric, a qui dediquem també aquest programa. Una salutació, companys, que se'ns ha oblidat perquè hem anat una mica a tope. Hem arribat ah, aquí derrapant. Teníem aquí a l'Elgio i, i volíem, volíem fotre-li xitxa. Què dius? Què dius, Palli? En antena diuen això ara, però abans fora d'antena que si unos cabrones, que si nos han dejado tirados, <laughs> que, no que si plouen no sé, quatre no gotes sé, inventa, i van dos a l'Audiència Nacional i ja no venen... Soy, és un cizañero que s'ho inventa. En fin, si lo sé no en te deja intervenir, cabrón. <laughs> Aquest micro que he ficat ara, el, si ho sé, no, no el punxo. <laughs> És mentida, companys. Us estimem i volem que el proper dia sigueu aquí amb nosaltres. I serem tots. I segur. tant que sí. Més música combativa, més edició 251. Això jo li anava a dir que que el pim-pam-pum sempre comencem més o menys suaus, amb algun cantautor, després hip-hop, ska, punky, i acabem amb... Sí, acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora. <laughs> Avui ha sigut una mica al revés, no? sí, hem començat com hem començat i, i ara apareix el cantautor. Porto un... <laughs> claro que sí, Manolo. Te lo mereces. Hauria de, fer, hauria de fer fet un canvi aquí improvisadament perquè, família, us porto el Cesc Freixas, Bien. un un, que no ha sonat gaire, aquell no? pim-pam-pum. Ha sonat però no gaire. No gaire. I crec que és un tema que per tot el que està passant a, a nivell nacional, diguéssim... Sí, moment històric també el que Mo estem vivint. Moment històric que no, no, que no m'imaginava que viuria. No se sap si arribarà al 155 o Ni... la República o els dos alhora o, o, o què faran. Però o bueno, què faran. Des del seu quart disc, Tocats pel foc, porto un tema que es diu El meu poble. Enxufa-la. El meu poble és aquella bota perduda al nord del Penedès a mig camí d'Igualada entre camps d'oliveres i ceps els estius són tots aquells avis que prenen la fresca al carrer perquè no hi ha veritat que valgui si abans no l'ha parlat la gent filant carrer nou avall s'arriba a l'Ajuntament és on en clau localista es parla d'allò que no parlen els vells molt a prop on es troben els joves i un riu estret però valent que dona nom a aquest poble que deixa el nom a la gent les aigües en les fàbriques de paper omplert de força les cases en el temps d'un designi funest la història ha forjat aquest lloc en una vall poc sobtada amunt els palaus i els ponts amunt la pedra de la bona anyada amunt els palaus els ponts amunt la pedra de la bona anyada. El meu poble és una plaça, la Teresa esclata costa quedar-m'hi, com em costa sortir, com em costa quedar-m'hi, com em costa sortir. ben maca. déu nhi ben guapa. Per començar, la teva, la teva ràfaga de cançonetes. Ja sabeu que aquí disparem a tort i a dret. Ens agrada sempre tirar música combativa i reivindicativa. Aquesta no ha estat una excepció. Ben guapa, la cançó de Ses Freixes. Clar que sí. Eh, avui és un toma i daca, això, com fe temps que no ens feia, Isma, a, ja, a, partir sí, sí. d'ara. Eh? Un tuya mia, és un tuya mia. Mireu, la següent banda no l'hauria de presentar jo. L'hauria de presentar el Niño que per això li fa les llums i per això els porta arreu i per això fa tantes coses com fa. Què, què han fet aquesta gent de Làgrimes de Sangre, niño? Bueno, bona tarda a tots i saludos a la gent de um, Pim Pam Pum. El, el niño va ser una persona que va estar al Pim Pam Pum als inicis i hi ha programes de, de potser al cinquè, al sisè, al vuitè, que hi era ell i per nosaltres gran orgull de, de, que, hagi part, de que hagi estat al, al programa durant, durant aquest temps. Per mi també, home, eh, és un orgull que veure que, que el que va començar Radio Trama continuï A aquí als estudis de Can Capablanca, com diu l'Isma, i que ara estiguis donant per Radio Terra. I res, bueno, el tema que jo no sabia que tiraria l'Isma, m'ho he trobat aquí, eh, és el tema de Rojos i Separatistes, que l'Àgrima s'ha tret fa un parell de dies, que té més de 100.000 visites a YouTube ja, i és un tema parlant una mica del conflicte que estem vivint actualment aquí a, al país i nosaltres, com a Làgrimes m'incloeixo, no ens volíem quedar passius i volíem aportar el nostre granet de sorra i la nostra humil opinió a tot, el, a tot el conflicte que estem vivint. I aquest és el tema que, que va sortir fa dos dies i aviam què, què us sembla. Xitxa de la bona. sido créeme. Me siento igual de aquí que de allí. Mi única patria es el maresme. Mi padre de Cádiz, mi madre de Badajoz. Y yo soy de cualquier sitio donde se escuche mi voz fuerte, donde mi voz cuente, donde se me pregunte y ante la injusticia el pueblo salga a la calle y se junte. Donde las yayas y los yayos son sagrados y ni de palo los tratas a palos o se te cruje. Un país normal, vaya no como España, donde se zurra la peña y luego se empuñan patrañas. No se puede respirar. En el aire hay mucha caspa, en el área de la araña y en el telediario te engañan. Cuánto ganan equidistantes y en la izquierda española, mientras los nazis al PP le hacen la ola. El heredero de Franco habla de derechos democráticos y no mental diálogo, por eso nos vamos. Digo adiós con la mano y no me olvido de quién son. No vitoreo a los Mosus, no votaré a Puigdemont. Pero si soy republicanos, apoyadnos, güey. nos estamos sirviendo en bandeja la cabeza del rey. Es un mensaje para el resto de regiones sometidas. No estáis cansados de que Madrid decida. Más vale bueno por conocer esta mierda conocida. No estáis cansados de esta historia genocida. Tenemos una historia, idioma y cultura propia. Empiezo por decir que todo eso poco importa y que nunca fue la cosa de nacionalismo. Desde hace 80 años la lucha es contra el fascismo. Cataluña, insurgente colonia, agonía de un Estado que nos pisa con toda la parsimonia. Así nos preguntamos en las urnas. Queremos un Estado con su franquismo heredado, quizás una república sin una única respuesta válida. El pueblo es quien elige, escribe la siguiente página lo hacemos en las calles, no salen las pantallas, mientras parlo pero apalizan nuestras yayas. ¿Qué tipo de gente sois si apoyáis a esa calaña? ¿Por qué tanto rencor? ¿Qué es lo que os ofrece España? Da igual que contestéis, no importa vuestra opinión. En la cárcel de cultura sin libertad de expresión, a mí no me ha engañado Puigdemont. No es fácil caminar a la sombra del enemigo, pero hay que tomar partido, pues el pueblo catalán nos está dando una lección. Y no quiero ser solo un testigo y es por eso que os pedimos vuestra solidaridad. Pedid información, la tele nos sirve ya. La historia le hace el pueblo mientras el mundo nos mira. Un abrazo fraterno, visca la terra llora. Y a ti quien te ha lo que sabes del procés. Las calles llenas, aún crees que es un asunto burgués. En un conflicto de opresiones que no sufres. No cuenta lo que opines, pues es mucho mejor que escuches. Quebrantar la unidad significa amar la diversidad de formas de vida. Una deriva muy atractiva, un win-win. Para poder elegir el destino y el camino a seguir, por fin. Vienen sacando pecho y vergüenza vergüenza hasta violín. Los Mossos haciendo pasillos a la civil y el pueblo se lo hace los bomberos. Por eso no tenemos miedo cuando peperos cantan. Orgullo de vivir en un pueblo migrante y complejo. Vemos águilas en banderas y quieren que nos quedemos, pero en eso coincidiremos. A nadie le gusta que le quiten la voz, a golpe de hoz decidiremos. La agresión más aberrante en situación de maltrato. No quieres que se vaya y le pegas todo el rato. Perturbador y grotesco. Como querer convencer a dos millones de personas partiéndoles los huesos. Estarás conmigo si te digo que desobedecer es lo más digno cuando el imperio es tu enemigo. Amigo, me explico, no hay nada más bonito que negar la autoridad a quien te quiere sometido comparáis el 1O con el 23F Pero era un nosotros la gente Poder popular, hoy ves millones en las calles Si ¿Quieres pararlo con tanques? Pues vale Estamos en pie y seguiremos en pie Cuando vengan a jodernos los locos del PP Poder popular, somos millones en las calles Comprométete que este momento es clave LDS és in the house, rojos i separatistes, així som. Brutal. Brutal, eh? espectacular, tema zarrangano, el que, ens ha, el que ens ha ofert el Niño, que feia molts dies que no passava per aquí. Atenció als cables, ojo, ojo als cables. <laughs> Ei, com si ho portés fent des de llavors, eh? Sí. Jo, jo... Ai, perdona, ara. Però a veure, jo, jo vinc aquí a pillar cables, però aquí tot funciona després igual, eh? Vull dir que, sí, home. que aquí on són les proves, molta boqueta, però aquí tot va, eh, todavía. Qui no, qui no plora no mama, això és així, niño, ja saps tu. El que està clar és que el que no deixa d'anar són les punyalades, eh, en aquest programa. <laughs> això tu, això tu, pendejo, que dius que tractem malament els companys i no és així. Pendejari, güey, ja veuràs. Que jo us porto ara els Zapato i Cordón, que també és una banda de rap hardcore de Sant Cugat de, del Vallès, amb ai, el ai. Staro, amb el Don de Gentes, amb l'en Jerry i eh, amb el amb Baucada. I, Aquests quan han vingut l'han liat força sí, aquí el pim-pam. Eh? Sí. Embaucada i Ramon a Flow, que, que estan a l'exili. És un ah. temazo que també han tret per, per al tema del procés, el van treure al setembre d'aquest 2017, és un temazo que ja veureu que es diu Terra Lliure. Han vingut a donar guerra i enfrontar-se a tots els mals amb prou damnats de la terra. doneu los bon cop de fals. Millor pocs i valents que molts però covards. A les meves terres un dels nostres val per centenars. Fills de la muraneta, beneïts per la serra. Tremoli l'enemic envellent la nostra ensenya. Que sense dignitat no val la pena viure. Ens ensenya qui ens ha lluitat per una terra lliure. Estem tocant el cel amb les mans com una enxaneta. Puny aixecat i fent tallem d'arrel aquesta merda. Que portem la ràbia a foc a les mitjans les fas afilada, partint mentides, obrint bé l'esquerda, repicant bastó enrere un correfoc que apunta en direcció les forces que amb l'ocupació s'apulten, un poble digne i sense por, que en el fons resulta de cohesió i superació vers unes situacions injustes, Fins de la muraneta, els que van ser sempre, que defensaren l'ideal i mai el varen vendre, que hem eixamplat la base sense fer nos dependre, però demà per la classe tornarà tot a ser cendra, i ara tothom puja al carro que mola un montón, ja no 92 darrera operació Garzón que sí que es pot fer un front i tacticismes varis però qui s'estima el poble és qui defensa els barris han vingut a donar guerra i enfrontar-se a tots els mals amb prou damnats de la terra doneu-li bon cop de fals millor pocs i valents que molts però covards a les meves terres un dels nostres val per centenars fills de la muraneta beneïts per la serra tremol i l'enemic avallent la nostra ensenya que sense dignitat no val la pena viure ens ensenya qui ens ha lluitat per una terra lliure. Rap de la terra, nen, fills de la classe obrera. Arriben els beneits, beneïts per la moreneta. Entrem a sac, obrim nos pas a cop de destral. Zapató i cordó no som herois, només som companys d'armes. Desterrats en terres maleïdes. Vinga, va, que només el micro es dignifica. No busqueu cavallers en terres del Mugavars, Pac, Barna, Països Catalans, comarca, comarca. Fills de l'esperit, del combat maulet, som els pentaques de tres ratlles que portaven els de la Cagell. La història passa, cada cop més intranquil·la M'ha aguantat, hem resistit i avui hem passat a l'ofensiva I així va, del pamflet a l'himne s'ha crescut A la deriva i a les fosques guiat per l'impuls Que morirem matant si cal i fotrem foc a tot Il·luminat per la pira on cremen els traïdors Han vingut a donar guerra i enfrontar-se a tots els mals Amb prou damnats de la terra, dongueu-li bon cop de fals Millor pocs i valents que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 Molt bé, molt bé, molt bé. Seguim amb més música combativa, seguim amb aquesta edició 251. Estem molt contentes de que ens estigueu escoltant, estem molt cofolles i també us hem de dir que acaba d'arribar l'Andreu Palli. Què dius, Andreu Guapo, com estàs? Ei. Bona nit a tothom, què tal? Què tal, guapo? Aquí estem fent programilla, ja saps, ja saps tu com va això. Fent programa, fent unes cervesetes i passant una bona estona, com esperem que totes les que ens estan escoltant també també facin. Més música combativa, això no s'atura. Què dius, guapo? Riqui, què, què ens portes ara? Ara porto un tema que, que que portem anunciant ja fa setmanes. Sí, sí, sí, des, de sí. que ens van, des de que ens en vam enterar, que ens van sortir, ens van començar a créixer les dents. Estàvem molt al eh? darrere d'això. Per fi els Aina han alliberat el seu disc, l'han penjat al YouTube perquè tothom el pugui escoltar lliurement. I jo me l'he escoltat aquesta tarda així del tirón, només una vegada del tirón. I, bueno... I prou bé, eh? Prou, prou bé, bé, prou bé. He de dir que abusen una mica sobretot en les primeres cançons del disc, abusen una mica de, de l'electrònica. Sí. Com però, fent però és eina, és, o sigui, sí, eina sí. és electrònica però amb xitxa. Ja, I ja, és així. Bueno, bueno però hi ha cançons que no, que no em fan servir, no? no perquè, a mi m'agrada bueno, quan predomina més l'altre cant. Perquè són els ex inadaptats, ahí estamos, segurament. Ahí estamos. <laughs> Però bueno, tu, jo crec que n'he salvat almenys un, tres cançons així del tirón que dius, ole, xavals, quina, quina tornada. Una d'aquestes, d'aquest nou disc recent sortit del forn, Bolchevic, eh, el tema que he triat es diu La llei del pèndol. Sort que han tornat. Quines ganes tenien que tornessin a ser aquí. Impressionant, impressionant. No, no, la Zaina eh? eh? fotent-li xitxa aquí al programa, el pim-pam-pum. En, en aquesta no hi havia gaire electrònica, però bé, bé, bé. Uh, tu que te l'has escoltat a fons, tenen algun himne comparable a l'últim himne que ens va regalar Eina o no? Ho he d'escoltar més a fons. No? Sí, encara, encara estem una mica vers. Ha sortit fa molt poquet i, i ho hem escoltat, però, però no encara per, per poder dir realment si és un, hi ha cançons d'aquestes que pots la, posar... La primera del disc si no comptes les intros... És que és, és molt estrany, perquè és intro, cançó, intro, cançó, intro, cançó, mm. intro, cançó. No? Unes intros d'uns un, uns sons d'uns 30 segons, entre 30 i un, segons i un minut, sí. intercalat entre totes i cada una de les cançons del disc. No, la veritat no ho havia vist mai. Això és, és un treball prou interessant com per poder-hi estar a sobre una miqueta més del que hi hem estat i, i que segur que, que portarem. De fet, avui portarem algun tema més. Clar que sí. I tant. No és encara això, ara el que arriba és el Xavi Sarrià, eh, aquest escriptor, músic i, i, i cantant de València, eh, ex, eh, guitarrista de, del grup eh, Orimpas i ex cantant d'Orimpas. A més, no ve sol, ve amb la banda Euskaldun Berri Charrac, Porta un tema des del seu nou CD amb l'esperança entre les dents, que edita propaganda pel fet que ho ha fet fa recentment, aquest 2017, i és un, és un temazo que es diu Soledat. reservemos la megua soledad. Con un gran vela caricia y temte. Ninguno sabe el que a ella lide. Ninguno sabe el que a ella lide. Un sentimiento feroz men solidari. Amb qui pateix, amb silenci. Un vast amor per la mort Defensem la meua soledat, el meu racó per Berritxarrac i el Xavi Sarrià, excantant d'Obrim Pas, que us ha semblat? força canyera, no? Bueno, ahí... No sabia que hi havia cosetes així a dins de, del disc. Sí, amb l'esperança entre les dents. La veritat és que és un, és un disc per, per escoltar amb, amb diverses variacions de, de ritmes. Aquesta n'és una, però n'hi ha, ha altres. Encara I... no ha arribat a les meves mans aquest disc i tinc ganes de, de veure en què més em pot sorprendre. Molt bona pinta, la gent de propaganda pel fet sempre fent bon, bones feines i el Xavi Sarrià deixant-ho deixant, per tot l'ual dir que té un molt regust de l'últim d'Obrint Pas, no? Aquest, aquest, <laughs> aquest disc del Xavi No, Vull dir que, que l'estil aquest que van fotre una mica l'últim... Ho deies en sèrio, vaja. Sí, sí, sí, sí no us estava trolejant, eh? Però a veure, jo... És que ja no sabem què pensar. No n'estic no segur, no n'estic segur, Paio, perquè en realitat el, la cançó, la música la posa els Berri i obrim pas i Berry no, no hi coincidíem del tot. Però, I els bueno, wo, wo, qui els posava? A veure. Això imagino que era Berry Charrac i el Xavi que també intervenia. Jo parlava sembla. més holísticament de l'àlbum, eh? no de la cançó en concret, que també a la tarda he pogut estar-lo escoltant una estona i, i sí, la eh? majoria eh? de cançons transpoden molt a l'últim àlbum d'Obrim Pas amb el que es van despedir, que era la, la, no, la flama... No, la, la flama, flama no. Era L'últim combat? Uh, no, uh, no me'n recordo. Bé, ens pilla ja mig... De... Fem, fem baixada, no? Fem <laughs> pujada, ens pilla ja. Arribem a la part final del programa, això és veritat. Mm, doncs ja, ja és normal que... Ja és normal que no ens en recordem de quin és l'últim LP e del Pass. Ho buscarem si cal, eh? Bueno, doncs pues, uh, seguim Avui amb estic més... sobrepassat, família. Si no, sí. ho hauria buscat ara en un moment. Eh? <laughs> Ja ho sabeu. <laughs> Jo us ho buscaré. Després, després de la propera cançó en parlarem. Més música combativa, ara és el torn del Ricky que tira un altre temazo. Com diem, fa una miqueta de baixada al programa, però encara queda el millor per arribar. Abans no ho tenia clar, però ara sí que sé, segur que me'n vaig cap a Madrid. Sona el Suelo. He tret un tema que es diu Piensa mal i moriràs solo. I... Puncarrada. Sí, no hace falta que jo diga nada más. Desde something. Oh! déu nhi Aquests no s'estan per hòsties, eh? Amb molta ràbia, els duelo. déu nhi com te l'has tirat a Vestre tecles. Que cabron. Seguim amb el fil que, que estàvem. L'últim d'Obrim Passa, si no estic equivocat, era el Benvinguts al Paradís? Sí? Sí. Benvinguts al Paradís. Demos por válido. ¿no? Eh. déu nhi Aceptamos, aceptamos Benvinguts al Paradís com... Arma Roja. Era coratge, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, jo crec que sí, era coratge. Ah, o sigui que tenim aquí disjuntiva, si era coratge o benvinguts al paradís. Què en pensem? Jo crec que després van treure algun directe. No ho sé, eh? ara sí que us estic trolejant estem, jo. Estem reblant el clau, efectivament. Mireu, uh, em toca a mi però no em toca a mi. Mm, toca presentar un altre cas de, de repressió que, que ens ocupa en aquest programa especial contra, contra la repressió que exerceix l'estat espanyol. Com abans dèiem en la presentació del programa, tenim aquí el Carlos, el cantant de Nucleoterco, que també ens ve a, a, a explicar que, bueno, que ell també té una situació difícil per, perquè també li estan demanant algunes coses por ahí i, i bueno, explica'ns-ho tu millor, Carlos, què, què, què ha passat i, i, i en quina situació et trobes. Bueno, pues lo, primero es saludar a toda la gente que está escuchando. Y bueno, esto es una cosa que pasó en el 12 de octubre de 2013. Eh, había, pues celebraban el Día de la Hispanidad un grupo de fascistas cerca de Vallecas, entonces eh, fueron pues castigados por la gente antifascista de Vallecas y al parecer salían bastante mal parados y coincidió que en ese momento pasaba yo por allí y se decidieron a atacarme en venganza de la agresión previa que habían sufrido. Y bueno, también le salió mal la jugada. Eh, así que bueno, nosotros nos marchamos y al mes y medio me detuvieron y a mí me imputan tres delitos, de los cuales, o sea, por los cuales me pide 10 años de cárcel la fiscalía. Porque todos van con agravante de odio ideológico, además de hacer una persecución un seguimiento, eh, nos, pinchamos pinchaban los teléfonos a las cuatro personas que estamos imputados ahí. Eh, se nos hizo un seguimiento tanto del grupo como de nuestras actividades, se nos vinculaba a todo lo que se, a todo lo que a ellos les parecía que podía ser relevante para engordar el caso con el agravante de odio ideológico, se nos vinculaba a Bucaneros, se nos vinculaba a PCR Grapo, se nos vinculaba a todas las organizaciones que a ellos consideraban que podía ser eh, o sea, que podían hacer en cierta manera más grave el caso, cuando en realidad lo único que fue fue un acto de defensa antifascista contra un grupo de, militares y fascistas españoles. ¿Y para qué se te imputa? ¿Qué el, que eh, bueno, a, mí me imputan eh, un delito de daños, uno de lesiones y otro de tenencia de armas. Mi coche lo registraron buscando las armas y bueno, pues no, no encontraron nada. En cualquier caso, bueno, a mí, por ejemplo, algunas de las preguntas que se me hacían es pues, si ya había, si, había, si con el grupo habíamos hecho conciertos eh, por la amnistía de presos políticos del PCR y, claro que sí, eh, por supuesto que sí, pero eso no... No te va a una cosa es una cosa, o sea, yo no tengo una vinculación organizativa con esa organización, eh, independientemente de, mis simpatías o lo que sea, pero también eh, no sé, el grupo ha tocado para otros colectivos, anarquistas o tal, simplemente por el mero hecho de ser antifascistas. O sea, en definitiva lo que buscan es buscar el nombre grueso con el cual meter en una cosa que es tan simple como una pelea, o sea, un mero hecho de defensa antifascista, pues meterle todo, todo el rollo de, vinculación de odio ideológico. ¿Y en qué momento el proceso judicial a trobes Carlos? Bueno, pues se nos han notificado ya las fechas del juicio, que son 13, 14 y 15 de, noviembre. Y bueno, pues nos enfrentamos, como te digo, yo a mí me piden 10 años y a las otras tres personas 8 años de cárcel. Ya ves, de unido. De unido, como hasta el pati a, la España profunda, también. <laughs> Pero bueno, ya te digo que ni soy el primero, ni soy el último, ni nada, y lo afronto pues con la serenidad de que cuento con la solidaridad de un montón de personas antifascistas y que bueno, pues si me toca pringar e ir al talego, ni voy a ser el primero, ni voy a ser el último, y yo podré ir diciendo orgulloso que si entro en prisión va a ser por defenderme de los fascistas. Y que para mí, vamos, <laughs> hay mucha gente que tiene, ha cumplido decenas de años de cárcel y ha sufrido torturas, ha sufrido un montón de de cosas como para yo andar, ¿sabes? Considerándome, simplemente pues es lo que hay, punto. Es un si te quedas en tu casa y no te defiendes o tal y vas llorando a la policía, en mi vida, mira, yo he tenido unas cuantas movidas y jamás he denunciado y lo que he hecho, mira, pues una vez me ha tocado pegar y otra vez me ha tocado recibir. Lo que no he hecho ha sido denunciar nunca a la policía porque no creo en el sistema jurídico ni a la policía en este estado. Así que yo lo veo así, eh, es lo que hay. <laughs> ese día pues les tocó salir mal y, a mí me sale bien la jugada y ahora me... o sea, tanto rollo de acá y tanto rollo y luego en el fondo son... Pues eso, si su bar está lleno de, policías y de guardias civiles que van a... Con sus cachorros. <laughs> Así es. Así es. Tota la solidaritat des d'aquí, des del Pim Bam Pum, amb el cas del Carlos també. Sí, una, moltes gràcies. Un, un orgull que hagis estat avui també en aquesta edició. A més a més, ens ho, ens ho vols amenitzar amb un temazo que Núcleo Terco, que ja sabeu que el Carlos és cantant del Núcleo Terco, la banda, la banda de Madrid. Quina, quina cançó ens, ens portes i per què ens la portes? Bueno, la canción se llama Mi Dulce Infierno y habla de mi barrio, que es un barrio que pues es duro, que tiene mucha, o sea, que la gente se tiene que buscar la vida, somos todos gente pobre, gente humilde, gente obrera y bueno, pero que solamente se habla de las cosas chungas que hay, de los enfrentamientos entre bandas, que si tiros, que si no sé qué, pero yo lo que sé es que salgo al parque, los niños juegan al fútbol, la gente existe un espíritu de solidaridad colectiva que no veo en otros barrios. Entonces a mí, mira, ¿qué quieres que te diga? Si les tienen miedo, que no vengan, pero Vallecas es mi barrio y estoy orgulloso de él. Y a mes a mes se un videoclip de eso. Sí, sí, sí. Y <laughs> ahí se ven pues distintas imágenes. La gente sale a patinar, se divierte, hacemos deporte. O sea, que no es ahí, yo qué sé, que no te están atracando cada dos por tres. Que, es un, barrio duro, pero bueno, que es lo que hay. es que es lo que hay. Barri y vida de Barry claro que sí. sí, sí, sí. Déu brutal, brutal, Nucleoterco, amb el Carlos aquí present, màxim orgull del programa avui que estiguem aquí amb tu i que ens hagis presentat aquest tema zarrangano que heu fet videoclip. Ben guapa, ben guapa la, la proposta. Brutalíssim, brutalíssim. Bueno, ara, Nucleoterco, ara... tampoc es presentarem gaire perquè en realitat ja per si mateixos ja, ja es presenten xitxa de la bona sempre, tiro fijo d'aquí del programa. déu nhi m'ha deixat estabornit, eh, això. Mare meva, ara, no, ara tinc, tinc un problema. No? Eh? Està, està agafant el Carlos el paper del Manolo. Ara tenim un problema. Què tirem? Mira, jo em salvaré perquè tinc un col·lega a Terrassa, el Víctor, i el, segur que el coneixeu, i, i em, va, em va, a través de les xarxes em va dir «Xaval, posa aquest, són els antipasma». Antipasma? Antipasma. Tenim info o no? No tenim gaire info, creiem que són, són de per aquí. Ets un cabrón. <laughs> ho sabies que no tenia info? No, no ho sabia, sabia de l'altre, però d'aquest no. <laughs> vale, vale, és que ja us he dit que avui vaig, he vingut molt justet, família. Però és un temacle que, que el Víctor m'ha fet... T'ha aconsellat. M'ha fet descobrir. Es diu No servimos. És un tema d'aquells d'un minut i mig que no et dona temps ni d'anar a fer un riu. <laughs> Déu-n'hi-do, déu nhi déu mestre Tecles, espectacular tema zarrangano que t'has tret de la xistera ara mateix. Bueno, el Víctor, el Víctor, que és un punky curtido. De... I... És un punky de pro. Sí, sí, sí. sí. I d'aquestes me n'he guardat algunes altres pel, pel programa perquè no, no només m'ha recomanat aquesta, sinó alguna més. Alguna més. Que ja vindran. Carnaza, ja vindran. carnaza. Clar que sí. Molt contentes d'acabar aquesta edició perquè acaba aquesta edició 251 del Pim Pam Pum. Ha sigut un programa especial contra la repressió de l'estat espanyol en el qual han intervingut Elgio, Elgio, perdó, Elgio, què t'ha semblat eh, aquesta bogeria del Pim Pam Pum? Doncs la veritat, bueno, jo era el primer cop que, que estava per aquí i he estat molt còmode, eh, les preguntes m'han semblat molt guais, he pogut expressar-me molt bé i, bueno, o sigui, jo encantat i pel pròxim cop compteu amb mi i estaré per aquí amb vosaltres donant canya i... I tant que sí, nosaltres també molt contentes que hagis vingut i que hagis pogut participar. I també hem tingut la, pre la, la presència de, del Carlos, del cantant de Núcleo Terco, des de Madrid amb molta, amb molta ràbia, com és habitual en les seves cançons, però també amb molt d'amor i molta solidaritat perquè també des d'aquí defensem el, el seu cas. Què dius, guapo, Què t'ha semblat tot això? Pues la verdad es que ha sido una sorpresa <laughs> increíble, no me lo esperaba ni de coña. Acababas de arribar, <laughs> ¿sí, o no? Sí, sí. Pero vamos, querría agradeceros un montón, tanto el trabajo que hacéis de difusión de música combativa y antifascista, y bueno, pues eh, que haya podido exponer el caso que nos ocupa a mí y a los otros compañeros. Y bueno, pues eh, agradeceros que pongáis de vez en cuando el grupo. <laughs> Y nada, pues ya tú considerar sabes. esto una de mis casas. I tant que sí, <laughs> així és. Com sempre ens acomiadarem amb un parell de temes. Uh, el primer em sembla que el tiro jo, Ricky, sí. Són els Eina, que abans ja han portat, ha portat un tema al Ricky. La banda posterior a Inadaptats... N'havíem són... de portar un, un cadascú, sí, sí, eh? Sí, sí, no, no. No podia ser d'altra manera. Banda posterior als inadaptats són de Vilafranca del Penedès i fusionen diferents estils, són l'Àlex a la veu, el Trasho a la guitarra i el Bull al baix. És un temazo des del seu nou treball bolxevic que fa pocs dies que ha sortit, aquest 2017. És un temazo que porta com a títol Honor i glòria bolxevics. I jo, per acomiadar-me, és una altra banda que, juntament amb els Eina, que el portem un, un tema cadascú, és aquesta banda, els Oserp, Oserp, no? tot junt, sí. I que tampoc no tinc gaire info, Isma. Tu probablement, com que també la portaves, potser tens una mica més d'info. Jo el que puc dir és que foten uns crits brutals, <laughs> això és una despentinada en tota regla, en català, tot i que és impossible entendre de... una sola paraula del que diuen. <laughs> Mira, és que ho estava buscant. Són de Barna, eh, fan Dead, fan Green, fan Punk, fan Black i fan Noise. O sigui, fan un munt de coses. Són l'Àlex a la bateria, el Dani a la guitarra, el Xavi a les lletres i a les veus, el Bali a l'altra veu i el Ben al baix. Són un pedazo de banda que ja veureu que, que ens deixaran Això aquí... Això el, Marc Padró ens ho va... Sí, ens ensenyar. deixaran eh? ben despentinades. Clar que sí. Eh, I amb això ens acomiadarem. Amb això ens, ho, ens, acom ens acomiadarem. Déu-n'hi-do, eh? déu com, com acabem els programes. Però abans d'això, també deixeu-me deixeu que us digui que, que el 4 de novembre els Casparrata fan un, fan un bolo molt especial perquè fan 20 anys els Casparrata i estarem allà presents també per posar el nostre gra de sorra. Vindran els Progeria, vindran els Calanya i vindran eh, els Atraco a mano armada, a més dels Casparrata, i serà un festim bolo en tota norma. Serà a la nau Arquímedes i amb aquesta info us volem, us volem acomiadar, volem, volem desitjar-vos que us hagueu passat també com nosaltres i com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Bona nit família, salut i revolta.